บุ๊กทูสิบหกฤดูและอากาศ godišnja doba i vrijeme นี้คือฤดู Ovo su godišnja doba ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน proljeće ljeto ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว jesen i zima ฤดูร้อนอากาศร้อน Ljeto je vruće พระอาทิตย์ส่องแสงในฤดูร้อน Leti sija sunce. ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น Leti rado idemo šetati. ฤดูหนาวอากาศหนาว Zima je hladna. ในฤดูหนาวหิมะตกหรือฝนตก Zimi pada snijeg ili kiša. ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน Zimi rado ostajemo kod kuće. หนาว Hladno je. ฝนกำลังตก Pada kiša. มีลมแรง Vjetrovito je. Ob un. Toplo je. แดดจัด Sunčano je. ท้องฟ้าโปร่ง Vedro je. วันนี้อากาศเป็นอย่างไร Kakvo je vrijeme danas? วันนี้อากาศหนาว Danas je hladno วันนี้อากาศอบอุ่น Danas je toplo